Света вечера, како и секојаш ден кога се секјаваме на Христовите страдања пред се, и згодно место за тоа би било Исаија 53 глава. Исаија 53. Меѓутоа, пред да отвориме таму, кај што ќе читаме само еден стих, од каде знаеме дека Исаја 53 глава зборува за Христовите страдања? Дека е тоа еден, една прекрасна мис, а, месијанска глава. Да отвориме во дела 8.32, да не задржуваме време. Дела 8.32 се сегавате на онаа средба на Филип, односно Светиот Дух го праќа Филипа да се сретне точно значи, со етиопјанецот, кој што читал од Исаија, и ги тоа не му било јасно што чита таму. Значи, дела 8.32. А местото од писмото што го читаше беше ова. Беше одведен како овца на колење и како што јагнето е немо пред оној кој го стриже. Така не е отвори својата уста. 34 и 35 стих вели, тојаш етиопијанецот во одговор му рече на Филипа, те молам, за кого го вели ова пророкот? За себе или за некој друг? Предконо во 32 стих, јасно, а, значи се цитира стихот во 53 глава Исаја 7 стих, и сега ете етиопијанецот го прашува Филипа, за помош, да му каже дали ова го пророкот го вели за себе или пак за некој друг и во 35 стих Филип му вели, вели ја отвори устата и почнувајќи од тоа писмо, од тоа писмо, од тој стих, од Исаја 53 глава, му проповедаше за Исуса. Еден неколку стика, значи од Стариот Завет, а, мислам од Новиот Завет, дела апостолски, каде што јасно а, се укажува на тоа дека Исаја 53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 не ја отвори својата уста. Забележуваме дори на два пати во овие две реченици, во првата и во втората се користи еден исти израз, така завршуваат речениците, вели не ја отвори својата уста. Исус молчеше. Го измачува, го врега, го плука, се подигруваа со него, го исмејуваа, а тој не ја отвори својата уста. Го одведува како јагне, како овца нема. Знаете, има разлика, ако сте гледале некојаш, ако сте присуствувале на такво нешто, и јас сум, ако земете да колете свиња, <laughs> не е ни нема, не е ни, ни кротка, туку, како што кажа брат Раде, цел комшилок ќе разбира дека некој коле свиња. Меѓутоа, кога го прашање јагне или овца, веќе сосема поинако е ситуацијата, како што и стикот ни кажува. Како овца нема пред оние што ја стрижат, вели неа отвори својата уста. Дотворим се во книгата на проповедник, трета глава, седми стих. Книга на проповедник, трета глава, седми стих. Знаете, таму има неколку стихови каде што вели има време за плачење, има време за радување, време за сејање за жнеење, за кинење, за шинење, шиење, веле овде во седмиот стих и седмиот стих од проповедник трета глава завршува, веле, време за молчење и време за зборување. Да ви кажам право, а, и мора сите да се сложиме со тој, верувам, нема да биде тешко да се сложиме, дека Исус е единствениот човек на оваа планета кој што знаел кога, кога треба да молчи, а кога треба да зборува ние нередко се случува да зборуваме кога треба да молчиме, а исто така многу често се случува и да молчиме кога треба да зборуваме. Кога сме кај ова, пред да продолжам со темата, јас од овде одговорница, затоа што на тој одборски час, или како да го наречам, бевме скоро цела црква <clears throat> присутни, би сакал да се извинам од моја име, затоа што може би требаше да молчам, може би не требаше да зборувам, или како и да е, тоа што го кажав, го кажав на несоответен начин. Значи, да, некојаш треба да се каже, меѓутоа, многу треба да се внимава и како ќе се каже тоа. Затоа, простите ми, е во оваа прилика, а, поготово поголема одговорност затоа што сум пастор, па на некој начин некој се угледу, угледуваат на пасторот, така да наистина простите за несоодветното моје однесување на тој час. И како што кажав, овде сите ке се најдеме. Значи, редко кој од нас не е сгрешил и не кажал некојаш нешто, а може и подобро било да молчи. Како што гледаме Исус, значи го следиме Исуса во последните 24 часа, да кажеме, од неговиот живот. Страдањата и маките што ги доживеал, судењето, четвртокот спрема петокот. Исус молчи, самото прво што вели неа отвори својата уста. Ајде сега да отвориме во Матеј 26 глава. Кај Кајафа. Ке почнеме. Кај Кајафа, ке одиме кај Пилат, кај Ирод, пак кај Пилат. Да видиме како се однесува Исус. Матеј 26, читаме од 59 до 63. <clears throat> А главните свештеници и целиот Синедрион, значи не е само кај кајафа, пред целиот Синедрион, му се суди на Исуса, бара, бара лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не најдоа. У имале проблем да најдат лажни сведоци. Иеко дојдува многу лажни сведоци, бе. Најпосле дојдува двајци и рекоа, конечно нашле некого, и велат, велат, рекле, овој рече можам да го разврнам Божиот храм и да го созидам за три дни. Тогаш правосвестеникот стана и му рече, шестори стих, ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? И кога би биле ние на вакво место и кога би не обвиниле за нешто што не сме окажале, или сме окажале, ама ни ги искривиле зборовите, кој знае што би било. Но Исус вели во 6 стих, а Исус молчеше. Ова е еден од пократките стихови, како оној А, добро, ова е, мислам дека не е, јас само сум го зел дел од стихот, или не се секам точно, дали 63 третиот стих е подолг, продолжува, вели, а Исус молчеше и потоа продолжува. Добро. Вред. Пред Синедрионот го обвинуваат, лажно го обвинуваат. Исус молчи. Дали нема што да каже? Дали не може да се одбрани? 27-та глава Матеј. Ова е кај Пилот. Од 12 до 14 стих. Матеј 27, 12 до 14. И кога го обвинуваа просвечниците и старешините, не одговараше ништо. Тогаш Пилат му рече, зар не слушаш што се сведочат против тебе? 14 стих и не му одговори нито еден збор, така што управителот се чудеше многу. Ке дочитаме подосна дело од овие стихови, меѓутоа следете ми е поентата. Лука 23 глава 8 и 9 стих, ова е кај Ирод, најаме Пилат го пратил кај Ирод не можејќи да најде никаква вина, не можејќи да се соочи со неговата чистота, со неговата невиност, го праќа Каирот, ја префрла топката Каирот. 23 глава Лука, 8 и 9 стих. А кога Ирод го виде Исуса, се зарадува многу, дека одам не имаше желба да го види, зашто беше слушнал за него и се надеваше дека ќе види некое чудо направено од него. Ево сегавате да од неодамна, читавме овде, а, дека Ирод донел болни луѓе и барал од Исуса да ги исцели. Нешто што, мислам, било вообичајано и често пат Исус го правил. Но оваа прилика Исус нема да го направи тоа. Деветиот стих вели, и му поставуваше многу прашања Ирод на Исуса, но тој нема одговори ништо. И на вистина на Ирода, ама баш ништо не му одговорил. И ако се секавате минатиот пат, истакнавме дека немал што да му каже повеќе, затоа што истиот овој Ирод, ако него вика слушаше најголемиот меѓу пророците, тоеш за него веќе немаше ништо што друго се каже. А не дека Исус не копнееше да му каже, не, не дека Исус не копнееше за неговата душа, меѓутоа беше готово со него. Сега одиме пак кај Пилот во Јован 19 глава ќе отвориме. Ке се обидам да бидам пократок заради службата што следи. Јован <clears throat> 19 глава. Ајде, ке читаме од први стих да да го видиме сето ова исмевање <clears throat> и сето она што му се случувало на Исуса во тие мигови. Тогаш Пилот го зеде Исуса и го бичуваше. Иако не најде никаква вина во него, ете, направи некој компромис, заради мноштвото, и го обичуваш. Втори стих. Значи, Јован 19 глава, од 1 до 9, читам. Јован 19, од 1 до 9. Тогаш Пилот го зеде Исуса и го обичуваш. А војниците исплетоа венец од трња, му го ставија на главата и го наметнаа со пурпурна облека. И се приближија до него и велеа, здраво јудејски цару. И му дираа плесници или шамари. Потоа Пилот излезе и им рече, еве го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него. А Исус излезе надвор на секи трнов венец и облека, и пилот им рече, еве го човекот. Но кога просвещениците и нивните службеници го видоа, извикаа велики, распни, распни, Пилат им рече, земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам вина во него. Јудејците му одговорија, ние имаме закон и според законот тој треба да умре, зашто сам се направи Божи син. А кога Пилат го чу тој збор, уште повеќе се уплаши. Деветиот стих, и пак влезе во преторијата и му рече, Исус, од каде си ти? Но Исус не му одговори помена времето и за Пилат, иако предходно во првата конверзација ќе му каже нешто, во овој случај веќе Исус не му одговори ништо. Се опрашање до зашто Исус молчи. И сега прво ќе кажеме дека сепак не било така дека во секој ситуација молчел овие, поготово овие 24 часа. И сега се вратиме во Матеј 26 глава а, да ги прочитаме сега 63 и 64 стих, кај Кајафа, кога бил пред Сенедрионот. поточно. Мате 26, 63 и 64. А потоа ќе, ќе кажеме зошто Исус молчи и што би можеле да се получиме од ова. Мате 26, 63 и 64. Просвещеникот му рече, те заколнува во живиот Бог да ми кажеш, дали си ти Христос Божиот син? Дали си ти Месијата? И Исус сепак ќе проговори и ќе каже, ти рече, но јас ви велам, од сега ќе огледате човечкиот син како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци, а не вака како што ме гледате сега. Значи, Исус сепак нешто кажал. Бил запрашан дали тој е Месијат. Одиме во Матеј 27 глава 11 стих, кај пилата, Кога сепак му кажал нешто, но ова е во првата прилика, значи кога е кај Пилат. Ако се секавате, Пилат имал шанса да се покае. Пилат сватил дека има работа со божествен лик пред себе, а не онако како што го представувале луѓето. И се заинтересирал. Го потикнало нешто да постави неколку прашања, И 11 стих читаме Мате 27 7 глава, а кога Исус застана пред управителот и управителот го праша, ти ли си јудејски цар? Исус му одговори, ти велиш. Интересно, на Кајафа му вели, ти рече, овде вели, исто, ти кажа, ти велиш, ти рече. Дали, исто така на Пилата ќе му каже и дека тој дошол заради вистината, дека тој е цар, меѓутоа не е неговото царство од оваа земја и така натаму, да не читаме сето тоа. Одиме сега во Јован 19 глава 11 стих, повторно кај пилата го прескокнуваме Ирод затоа што Ирод не добил никаков одговор, ништо од Исус. За него било завршено. Јован 19.11 Исус одговори, а да, откако пилат ќе му рече зошто не ми одговараш ништо? Па јас имам власт, знаеш дека јас имам власт, ако сакам да те затворам, ако сакам да те ослободам. И Исус му вели, ти не би имал никаква власт над мене, 11 стих, ако не ти беше дадено од озгора, затоа поголем греф има оној кој ме предаде на тебе. Е сега, дали забележуваме едно нешто овде? Исус зборува, а има ситуации кога Исус молчи. Исус зборува, односно имал што да каже, само кога било во прашање Божјата слава, да се одбрани Бог, неговата мисија, да се, нели, на прашањето дали си ти Месија, тоа било сегашна вистина за тоа време. Не можел да не одговори на тоа прашање. Или кога било во прашање спасението на луѓето. Но никогаш не кажал нито еден збор во своја одбрана, да ја избегне казната, да ги намали страдањата, тој неправдата, сета оваа неправда која што ја трпел, ја поднел, ја трпел молкум, со молчење. Видите која е величината Христова. И каде сме ние, ако се споредиме со Него? Што се му се случило во тие 24 часа, значи сите многу добро знаеме, А Исус молчи, никогаш не кажал ништо во своја одбрана. Се може да се подсетите на Хорст Милер, едно од неговите предавања, ако се секјавате кога кажуваше за оние три разни а, судски рочишта што ги имал и кога на двете се трудел да се одбрани, па знаете, и се оболел и што ти се не, и не завршил како што треба, а на третото решил да предаде се на Бога и да остави и да, да си тече судењето како што треба, како што е замислено. Им било многу подобро. Замислите си, ве судат, ви сте во судница, ви сте пред најголемиот суд во Израел, пред Синедрионот, потоа и пред Пилата, И вие вопшто не се трудите да се одбраните. Која е величината Христоа? Само кога било потребно да се осведочи некој човек, во случајот исти со пилота, доека имал шанси, или кога требало да ја одбрани, или кога било прашање Божјата слава, да се прослави Бог, тогаш има што да каже. Воспротивно, не, Исус молчал. Дотвориме во 1 Петрова, втора глава, 23 стих. Еден краток опис овде во неколку стиха, меѓуто 23 стих ќе прочитаме, пошто не е битен во контекстот во кој што зборуваме. Прво Петрово 2.23 Петр во некој реченици овде ќе каже се. Кој во една прилика, нели, од далеку ќе гледа што се случува. Како Исуса го судат, Тој, кој беше навредуван, не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше. Туку се, се предаде себе си на оној кој суди праведно. Таткото, Отецот, Вечниот Бог е единствениот оној кој што суди праведно. Не постои човек, не постои судија кој што може праведно да пресуди, затоа што не знае се, не ги знае сите факти, меѓутоа Господ знае се од мислите, па понатаму да не зборуваме. И Исус целосно се подправил на тоа. Исус целосно се му предал на таткото. Ги видиме неколку други причини зашто молчал. Но ова е многу битно за нас, значи кога сме навредени, кога криво се представува нашиот карактер, нашите зборови, многу подобро да молчеме, да му предадеме се на таткото, на неговиот суд, затоа што тој најдобро знае се. Овде е, ова е момент кај што верувам дека сите сме слави, почнувајќи од мене, па тамо до последните. Секојаш сакаме да се оправдаме, да кажеме дека не сме виновни, дека другиот е виновен, па ако не било вака, па немало така да реагираме, па не знам што. Секојаш имаме некој свој изговор. Ме сега да видиме неколку причини, значи овде зошто Исус молчал. Прво, тој е исполнува Божјата промисла, Божјето Божето пророштво во Исаија 53:7 што што кажува? Значи тоа е стотици години пред Исус да дојде воопшто. Не ја отвори својата уста, ќе биде одведен како овца на клање, но не ја отвори својата уста. Како прво тој го исполнил пророќството. Второ, сватил дека е Божето јагне заклано од почетокот на светот. Исус тоа го сватил. И знаел дека така треба да заврши. Ја покажал неговата спремност да пострада, за да го удоволи Бога, да ја твори неговата волја. Се кавате, најтешкиот момент бил во Гециманија, кога требало да ја донесе од луката. Потоа било, ќе кажам, полесно ништо не било лесно тоа, меѓутоа Гециманија е клучниот момент, кога вели, оче ако е можно да ме одмине оваа чаша, не јас, тешко е, од човечката природа. Но не е моја, туку твоја волја нека биде. Спремноста да ја исполни Божјата волја, па не знам за какви страдања да станува збор. Четврто, од љубов кон нас, И вчерашното утрески стих, Евреите 12.2, заради радоста што беше пред него. Која радост? Дека ќе се спасат и лјадници преку неговата жртва. Затоа молчешком заврши на крст. И дори на крст ќе каже неколку збора, нели, Господе, зашто ме остави, уште и прости им не знае што прават колко е голем нашиот Спасител Исус. Во една смисла бил невин. Та, ќе видите <clears throat> што сакам да кажа. Во една смисла бил невин. И да, точно, самиот пилот го препознал тоа и вели, јас не наоѓам никаква вина во него. И видите, он е не, невин, наистина не сгрешил ништо, меѓутоа, значи обвинет на правдина и не се брани воопшто. Тоа што погоре малку предходно го споменав. Но, нели, зошто? Затоа што го предаде, му се предаде себе си на оној кој суди праведно, како што читавме во 1 Петро 2.23. Но шеста причина е, заради тоа што е бил натоварен со нашите гревови, и по таа логика е бил грешен, под наводници, не бил невин, туку натоварен со сите наши гревови, И не само што молчал пред земските судии, туку и пред Бога како судија. Ако се присетите на онаа ситуација на господарот кој што нели, правил гозба, свадба, па ги повикал луѓето и еден од сите тие влегол и се нашел таму не во свадбена облека и вели немаше што да каже пред Господарот. Им, имаме ли ние што да кажеме? Има ли некој од нас кој што не сгрешил? Има ли некој од нас кој што може да се пофали нешто со самиот себе и да, не знам, се буни, се правда, се, се брани пред судијата? Не станува збор пред земски судија, иако Исус молчал и таму, пред нашиот небесен Отец како судија. Што вели Римјаните 3.19? Римјаните 3.19. Може и последниот стих, да? Што ќе очитаме? Римјаните 3.19. А знаеме дека се што вели законот, нели нормално не се суди според законот. Ке ни се суди според законот. А знаеме дека се што вели законот, им го зборува на оние кои се под законот, за да занеми секоја уста и за да биде целиот свет виновен пред Бога. И тоа е токму така. Целиот свет, сите ние сме виновни пред Бога. Можеме ли да испаднеме да кажеме нешто во своја одбрана? Знаете в пример Исус не оставил? И како да се однесуваме еден кон друг, дури и кога сме навредувани, па нели вели таму дека дури непријателите треба да ги благословуваме. Тоа е таа божествена любов агапе. А да не збруваме за тоа дека сите ние сме сгрешиле, сите ние грешиме, нашата облека е нечиста, облеката на нашата правеност е нечиста и ние како такви не можеме да излеземе пред судијата <laughs> и да излеземе знаеме дека бидеме осудени. Туку излегуваме само во Христа и можеме само во Христа да излеземе. Исусовиот мог, значи, навистина е величествен, ако размислиме подлабоко. Како и да гледаме на Него? И покрај сето тоа што го прочитавме, видовме за Исуса како се тоа тој го поднел, дали има уште некој меѓу нас денес кој што би рекол ќе има уста да каже нешто, е, народски кажа. Или пак секоја уста ке занеме. И тоа не само денеска, зато што ете чинот е таков, да го молиме Господа да занемиме за секојаш. Зашто нема што да кажеме. А, ако имаме некоја, некој дар, а некој од нас има пет, може има и десет, може има некој и со еден, како што вели писмото. Дали тој дар, затоа зато се вика и дар, и таа способност е негова, па да може да се фали со тоа. Има еден стих таму во Коринќаните. Немаме ние ништо со што би се фалило. И дали од друга страна па имаме, има некој од нас кој што наистина не сгрешил и не греши и да може да, да има полна уста да, да се правда и така натаму. Да го молиме Господа наистина да занеме нашата уста, затоа што кога гледаме како Исус се однесува, кои сме ние? Вакви какви што сме недостојни, сега молкум да заминеме на мијење на нозе, на еден чин кој што токму тој означува понизност, каде што, ете, ако не сме се измириле, ќе се измириме меѓу себе, пред своите браќи и пред своите сестри да го следиме Христа, да го следиме по неговите стапки, како што ќе каже Петар во тоа негово прво Петрово послание во втората глава. Нека му слава на Господа. Амин.